la plei granda animalo en la mondo. Kiu estas la plei granda animalo en la mondo? CHU baleno? CHU elefanto? NE, gi estas corallo. Se oni consideras la tutan colonion el polipoi, kiui dependas unui de la aliai por la vivo de la tuto, Tiam la granda baro el coraloi en Australio estas la plei granda animalo en la mondo. Gi occupas areon de 350 mil quadratai kilometroi. Coraloi estas tre interesai estuloi. Ili consistas el miloi da polipoi, nome cilindrai sac formai structuroi cun interna cavo cae spezzo de buscio. Ili formas calcaen arboin, ciuin la polipoi covras. Ciam unu polipo mortas, aliai anstatauas gin. Ili existas de milionoi da iaroi, precipe en varmai maracvoi, en regionoi tropicae cae subtropicae, cae foie ocupas miloin da quadrata kilometroi. Ili formigas danke al simbioso cun aliai coralloi cae cun algoi. Coralloi existas en pli ol cent landoi plei multe ciel ringo circa la mondo, lau longe de la equatora regiono. Ili trovigas plei multe nombre en la pazza oceano, cae estas tre gravae por la mara vivo. Simile ciel grandai arbaroi estas gravae por la vivo de plantoi sur la tero. Sesdec quin procentoi el la fishoi cae un quarono el la marae spezioi dependas de coraloi por vivi. Antau nelonga tempo, esploristoi el trovis curiosan amasson da coralloi en ne loco ce la el flueio del rivero amazono en la nordo de brasilo la riverego influas en la maron kai al portas sian aquo torrenton gis distanzo de quartcent kilometroi tio formas dicanta volon da cota aquo quiu blocas la eniradon de la suna lumo. Secve, tio estus netauga regiono por formigio de coralo. Tamen, mirinde, formigis tie vasta coralo en profundezzo de ducent metroi sub la aquo surfazzo. Temas pri pli ol quindec mil quadratae kilometroi tio nutras ricegan maran vivon en tiu regiono. De quelcai aroi, diversai expeditioi trastudas la regionon. En la iaro 2017, submar recte visitis la grandan coralon cae pli precise mesuris la vastetson de la tuto. Tiu el trovo estas aparte grava, char tiu regiono estas ricia ie petrolo, cae oni planas baldo comenci el prenadon de gi el la maro. Tio certe signifos grandan riscon por la vivo de la granda coralo quiu tie vivas de milionoi da iaroi.